novio hombre Ya, ok, la sangre nueva. Neutro Shorty. <laughs> este ah. Venezuela. Hoy tú tienes cita, mamacita con el más monstruoso que el dueño del y el que se viste lamparoso. Esta noche se te va a caer y esos babosos que esta noche te lo rozo. Así que tranqui, mami, copiame a mi ritmo que si no copias mami conmigo te gano un pito. Ven y de este chirretico, mamacita un rapidito Noche del tan nena y maya, se la veo un falla, Te lo meto sin mente si tú me cruzas la raya. También da la talla a todas las calles. Ahora soy cafubando y nos tiramos para la playa. Tan nena y maya, se la veo A la playa, baby, dale pálgate. Hay una morenita que parece chocolate. Buti me tiene loco, loco y ella quiere que la mate. Ya tengo los gorritos ready pa'l combate. Tremenda león esa culona. En la cama es una campeona, she's a real pretty loba. La chori más bella de la zona y un perfume rico, rico que toda la atención se roba y es la firma. Yo quiero chingármela y ella quiere que le deje el cash money como Birdman. Deja el estigma, vamos pa' la casa pa' que vea como ching, ching, ching, ching, chinga peligroso. Ella se me pega yo me pongo bellacoso. Yo quiero una brasileña que me diga gostoso. Abro la puerta del lambo y salgo apestoso. Esa nena en maya se le ve on fire. Te lo meto sin mente si tú me cruzas la raya. También da la talla a todas las calles. Ahora soy cafubanto y nos tiramos para la playa. Esa nena en maya se la ve on fire. Te lo meto sin mente si tú me cruzas la raya. También da la talla a todas que está haciendo calor. Y en el carro el Fue escuchando puro sambol. De esmeralda hasta Jamaica perreando con mi tanzo Y la nena que quiere tirar es al mejor. No suena en club y yo tengo un plan. Vamos a pasarla rico y a portarnos mal. No quiero charlatán balas de la casa, una rapa pam pam. Ella se arrebata cuando coma de la mata, se entona y se desbarata, chiquita, tremenda sata, lo vio y solita se pata, ven que te agarró la pata, pa' que lo sienta profundo y brilla si tú me lo aguantas. Esa nena en maya se le ve on fire, te lo meto sin mente si tú me cruzas la raya, también da la talla a todas las callas, ahora soy cafubanto y nos tiramos pa' la playa. Esa nena en maya se la ve on fire. nos tiramos para la playa. Ya, ok, la sangre nueva. <laughs> este yo